Перекажи, щоб князь спав цієї ночі між дружиною, а не у себе, бо в кімнатах покутують нечисті духи, отже небезпечно. Я відразу зрозумів, що знову ладять щось недобре, про що знає царівна та остерігає тебе. Тому я сказав дяка велика твоєму панові чи пані, і перекажи, що за цю китичку князь визвав би у бій не то чорта, а й самого патріарха. Ха-ха, то ти добре сказав, Романе, сказав щиру правду. Ну, ходімо вечеряти. Остання ніч над Боспором. Вони засіли до вечері біля багато заставлених столів у просторому мозаїковому вестибюлі старої палати Теодозія II. Імператор Василій бажав, очевидно, на всі лади приєднувати собі варягів, бо бенкет був неабиякий. Уся посуда була срібна, а то й позолочена, дорогі таци, обруси, рушники, квіти та штучні пахощі захоплювали і запаморочували дружинників Великого князя. Хоч у київській гридниці теж було доволі достатків, але й у сні не бачив із них ніхто стільки скарбів, що тут при вояцькому банкеті. Скільки ж мусило їх бути в осідку імператорів? Варяги порівнювали мимохідь свою подвоєну платню з безцінною обстановкою, і їх жадоба наживо росла від цього. Заговорили про золото, здобич, війну, про вогість своєї холодної батьківщини та дотеперішні заробітки. Зате полянські гридні гордилися тим, що князь бере наречену з такого багатого роду і вважали ці достатки вже подекуди своїми. Роман і більше тямущі між гриднями зрозуміли, що ці багатства можливі тільки у підсонній Візантії та при її положенню на перехресті найважливіших торгових шляхів світу. В Києві, де жило так багато вельми засібних греків, цього всього не було. Більшу половину року люди не скидали з себе тяжкого кожуха, а часті дощі та бурі приневолювали втікати перед світлом і повітрям до душних, темних, але теплих і захисних хат. Вояки обговорювали вигляди на здобич при найближчому поході, обчисляли майбутню висоту плати та дарунків, викупу забранців, здобич з боїв та грабунків. А чи прирівняли ви, товариші, озвався Роман, те, що бачите, до сум, який дістав кожен з вас ви радієте грошам, а не бачите, що ви дешевші золотого глека на вино або вази повної нарди чи амбру. Пробі більше давав вам руський князь, бо давав тільки те, що мав сам і ділився з вами усім. Ану поспитайте, чи заплатили б вам імператори за вашу службу половиною свого майна. Замовкли варяги, вражені і збентежені словами Романа. Кожний почув правду цих гірких слів. Коржик з березової кори під час голоду з рук убогого пастуха скандинавських фельдів це дар більший від багато заставленого стола багача або мошонки золотих монет із рук кесаря. Убога була дяка імператорів у порівнянні з наділом землі, якими міг оплатити їх службу князь Києва. Володимир приймав їх у склад свого боярства, забезпечував їм хліб на випадок недуги, а нащадкам відумерщину по батькові до смерті. А тут за рани, кров за смерть. Багач кидав їм тільки жменю золота, свого невичерпного скарбу, як милостиню. Коли холодом повіяло від цих слів на веселих гостей, саме тоді відчинилися двері, і з лівого крила палати вибіг гурток штукарів у рябих одягах. Один брав та їв живий вогонь, другий проковтнув на закуску кілька ножів та довгий меч, інші підкидали кількома м'ячиками. Таких штук не знали скоморохи з заходу та півночі. Водночас під чаші стали підливати всім немішаного солодкого вина з хіосу, а за якийсь час між штукарями появилися і гарно вичепурені дівчата. Тоді Володимир устав і вийшов у свою кімнату на правому крилі палати, а за ним висунувся фільцем і Анастас. Князю сказав Я не знаю твоїх намірів, але моя рада вертаймося на Русь, і то негайно. А це чому? Забагато тут чигає на твою голову. Я радив би провести ніч у човнах, а завтра в досвіта їхати. У Боколооні безумовно крутиться таки забагато знайомих людей. У кожного з них може бути за пазухою отруєний ніж. Є три прикмети доброго вояка відвага, хоробрість та обережність. Із тих трьох у нас греків є тільки ця остання, а у вас саме її нема. Ха-ха-ха, це правда. А проте у мене, як у Херсоніта, не бракує часом і двох перших. Нема їх стільки, як у варягів або у вас, але в потребі знайдеться і в мене. Я додержу товариство князеві. Знаю, перепинив його князь, знаю і розумію твій жах перед невідомим, перед ненадійною погубою, проти якої не боронить героя ні панцир, ні меч. Почуваю і я, як нагрівається мені під ногами свята земля, але боятися, а показувати страх це не одне. Вільно шкірі терпнути, але не бліднути. І мене вже остерегли, що цієї ночі будуть у мене гості. Остерегли, хто остерів? поспитав Анастас поривисто постерегла мене людина, якій справа Христа на Сході лежить на серці не менше, як мені, добро руської землі, та я не можу сам перед цією людиною показати, що лякає мене злоба імператорських посіпак, ось що. Підняв гордо голову, відкинув довге волосся, покучерявлене від волоків, якими зв'язував його під шоломом, а рука його владним рухом висунулася із під плаща. Ось тут я заступаю не тільки свій рід та владу, але й всю руську землю, на якій князь не ховається від позаплечі прибічників, але сам іде на всенародне віче чи на бенкет із останнім з поміж гриднів, кметями, боярами, вогнищанами. Тому не слід мені тікати, наче злодієві, тому що бачу нещирість імператорів та їх нехідь до себе. Хочу вернутися на Русь, але зроблю це відверто на очах усіх,